вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у зрабіць перадачу пра адмысловы віленскі гумар ад крышталевіча і багушевіча ад якуба коласа і ядвігі наша да нашых дзён я збіраўся даўно праўда самое жыццё навокал з ягонымі невясёлымі раптоўнасцямі не надта гэтаму спрыяла іншы раз мне здавалася што выратаваць ідэю такой перадачы магла б якраз нясмешная нагода Гэта ж праўда, што смяюцца найчасцей з таго, каму зусім не да гумару, смяюцца скрозь слёзы, адкуль цэлы мастацкі жанр выводзіцца трагікамедыя. Разважаючы гэтак, дадумаўся я ўрэшце, што для размовы пра гумар найбольш дапасоўны антураж гэта якая-небудзь трагедыя або страта. І вось акурат сёлета на пачатку лета такая страта адбылася. На дзяржаўнай літоўскай тэлевізіі была закрытая штотыднёвая беларуская праграма. Выходзіла яна там даўно больш за 10 гадоў, яшчэ з часоў саюдзісцкага падпольля. Выходзіла ў атачэнні праграмаў на іншых мовах: расійскай, польскай, украінскай. Адно што рэйтынг мела большы у 5, а то і ў 10 разоў болей гледачоў. І ўвесь гэты час нязменна рабіла гэтую праграму паэтка Тцяна Сапач сотні дакументальных сюжэтаў распавядалі пра жыццё беларушчыны якой не было месца на менскім бт і вось сёння чарговая хваля літоўскага чынавенскага нацыяналізму паставіла на праграме крыж у вільні старой беларускай сталіцы калысцы нашага нацыянальнага адраджэння і культуры больш не будзе беларускай тэлевізіі вы спытаецеся словамі старой показкі а дзе тут смяяцца адкажу Самая апошняя беларуская тэлепраграма была прысвечана якраз віленскаму гумару. У выніку атрымаўся зусім паўнавартасны паводле духу і стылю найноўшы віленскі анекдот. Натуральна, каб падняць такі вялізны культурны пласт, як віленскі гумар, я не мог не запрасіць у гэтую перадачу рэдактарку беларускіх тэлепраграм і паэтку Тцяну Сапач. Пачнем з таго, што віленскі гумар, як і псялякі іншы, які маю прыдомак прыкладам габраўскі лёндонскі, віленскі гумар зусім адмысловы. Не ўсялякі здольны яго ацаніць і зразумець прынамсі сходу з лёту з першага разу. Дарэчы, для гэтага зусім не абавязкова быць віленчуком паводле месяца жыхарства. Жыхары вільні гэта частка вільні гэта дэталь віленскага краявіду таму хутчэй віленчук як суб'екты як творца смешных гісторый ці выслоўяў віленчук дасць вам найменш уцямны адказ на тэму гэта тое самае як прымушаць паэта тлумачыць паходжанне ягоных метафараў і алегорый мабыць тут як з вялікім якое бачыцца на адлегласці і разам з тым мы можам і не заўважыць як прасякаемся гэтым скажем які-небудзь кобрынскі або мазырскі школьнік чытаючы на ўроках роднай літаратуры раздзелы пра дзядзьку ў вільні з новай зямлі акуба коласа міжволі ўбірае ў сябе гэты дух і гэты стыль і не толькі гумар адмысловы гумар гэта адзін са складнікаў гэтак званага віленскага кшталту іншыя складнікі шматмоўя і талерантнасць цяпер вы разумееце якім вы павінны быць каб спасцігнуць тонкасці віленскага гумару. Слушна, ад вас патрабуецца веданне як найменей чатырох віленскіх моваў: беларускай, польскай, літоўскай і расійскай. І ад вас патрабуецца зачлівасць да іншых, як зрэшты, паблажлівае стаўленне да самога сябе. разважаючы пра віленскі кшталты пра віленскі гумар як неад'емную частку гэтага кшталту найчасцей кідаюць паглядам у мінулае маёй правадніцыю у вільню міжваенных часоў згадзілася быць галіна антоновна войцік дачка знакамітай зускі верас у вільні да вайны было больш 40 процентаў жыду у асноўным гэта была беднатака которая цяснілася ў гетта гандляріні вялікі рамеснікі там усякі і вось таксама пад галямі гандляркі практычна былі ўсе жытоўкі я яшчэ помню мы хадзілі неяк з мамай нечага шукалі прадае жыдоўка селяцін з бочкі ведаце вялікія бочкі это селяцыны плаваюць у такім рассолі Ну, селянин, который там побач нешта прадаваў, взялся закусваць, бярэ хлеб, цибуля і так у бочку гетом махкає. Так я на їм, ой, ласун, ласун. Ну, але по-доброму, так? Так, не злується, нічого, ось якраз. Ой, ласун, ласун. Сьогодні жартують інакше. То гэта звязано з тим, що і вільня інше стала? Так, видаєте, тому що настільки змінився склад насильництва, цяпер пераважаю літоўскае насельніцтва. А тады якраз пераважала жыдоўскія пасля палякі, а беларусы літоўцы тых ж было немат фактычна ну, беларускай інтэлігенцыі, але затое уся вёска кругом то была беларуская і на ўсіх рынках гаварылі <laughs> толькі па-беларуску. Не гэтыя самыя гандляркі жыдоўскія, яны ж таксама гаварылі таму што яны мусілі з сялянамі гаварыць. І што найболей давала падставу для таго, каб пасмяяцца. Нешта такое незвычайнае казала ўжо пра помнік Мецкевіча. За ўсе гэтыя 20 гадоў польскі ўлады так і не сабраліся паставіць помнік Мецкевіча, але быў макет. Гэты макет з дошак такі стаяў ён на берагу вільгій, там, дзе была старая электрастанцыя. Будынак гэты ёсць этой электрастанцыі, там наверху такая э, фігура жанчыны з ліхтаром. Эту фігуру чамусьці называлі Зося. Унізе тут каля ты Зосі стаяў вот якраз Мецкевіч. Гэта была такая конусная такая фігура, пасля галава нібы так шмат валасы такія. рэчка была тады мела больш вады. Таму што цяпер жа забірае Беларусь часць вяды. Былі частыя паводкі. Вяда падымалася, Яна падмывала ясна там это пясок, гэты макет падаў так у ваду і вада яго нясла. Так вось гаварылі, што Мцкевіль сказаў літво і чызна моя і паплыў у коўна. Ну яго там недзе каля закрэту вылаўлівалі знаць і пасля зноў ставілі сёлета ў ліпені з падарні галіне войцік споўніцца 75 гадоў значную частку жыцця яна прысвяціла вывучэнню і выкладанню старанямецкая мовы і мела магчымасць назіраць паводзіны розных народаў і тыя адметнасці што выяўляліся ў тым ліку і ў гумары што да віленскага гумару дык неад'емным ягоным стваральнікам і аб'ектам было тутэйшае жыдоўства У вайну віленскае жыдоўства было вынішчанае амаль што да апошняга чалавека. На змену жыдам як неславянскай дамінанце ў славянскім атачэнні пасля вайны прыйшлі таксама неславяне літоўцы і за 50 гадоў давялі сваю колькасць да больш за палову насельніцтва. Праўда, літоўскіх віленскіх показак за гэты час не з'явілася, а жыдоўскія показкі можна пачуць у вільні і сёння. Усім вядома, што ёсць жыдоўскія анекдоты і анекдоты пра жыдоў. Лішні казаць, наколькі гэта розныя рэчы. Лішні казаць, што віленскі гумар дапускае існаванне толькі жыдоўскіх анекдотаў. Прыйшоў да абрама знаёміц і кажа: знайшоў жаніха для дачкі твой розы, багата паважанага барона Ротшильда. А ёй склікае абрам. Маю розачку, маю ружачку, маё дарагое дзіцятка, за гэта старога, за гэта скупога. І не думай пра такое, але што я роза шляпае на адно вока ды да кульгавая даводзіць сват маю розачку маю ружачку а зрэшты што ж хай сабе і ротшильд на тым і пагадзіліся ну вось пацірае руки сват палова справы зробленая засталося цяпер ротшильдаў гаварыць Дарэчы, гэты анекдот пераказала мне мая сяброўка, якая 10 гадоў таму прычынілася да адкрыцця ў вільні беларускага аддзялення ў педінстытуце. Справа гэта была і новая і няпростая і клапатлівая. трэба было на розных узроўнях літоўскай улады давесці мэтазгоднасць і своечасовасць беларусістыкі. Нарэшце літоўцы на ўсё пагадзіліся. Але саме цяжкое аказалася наперадзе, бо трэба было знайсці ахвотных вучыцца на беларусазнаўстве, пераканаць саміх беларусаў. І гэтым жыдоўскім анекдотам адзін вельмі спагадлівы да беларусаў віленскі жыт пракаментаваў сітуацыю. Праўда, вельмі дакладна. І гэта як прыклад таго, што віленскі гумар рэч універсальная, незалежна ад таго, у якой нацыянальнай групе ён ствараўся. Жыдоўскае прыклалі да беларускага, глядзіце, рыхты к адзін да аднаго. Існуе цэлы пласт анекдотаў пра моткі хабата. Прычым дакладна вядома, што моткі хабат рэальная персона. Ён стваральнік гэтых гісторый і ён іх галоўны герой. Як жывеш моткі хабат? А цяжка, А што робіш? Нічога не раблю. Дык чаму ж тады цяжка? Зашмат канкурэнтаў. мае жыдоўскія сябры ў вільні сцвярджаюць, што гэты наш час, не час анекдотаў. Не час складаць ці распавядаць, пытаюся. Складаць вядома, распавядаць заўсёды знойдзецца каму. А складаць цяжэй. Можа таму, што жыдоў у вільні амаль не засталося. Сапраўды на месцы жыдоў апынуліся літоўцы. Іх гумар моцна адрозніваецца ад жыдоўскага. Ён жорсткі, саркастычны. Гэта нават не гумар, а сатыра. Зусім у стылі міжваеннага віленскага беларускага часопіса Маланка. Праўда, маланку выдавала пра камуністычная моладзь і там пісалі пра паноў на паражэнне. Але кшталт моцна падобны. Да таго ж гаворка ідзе пра жарты ў сродках масавай інфармацыі, што да вулічнага гумару дык ён па-ранейшаму мае тутэйшы характар. Гэта значыць ствараецца на мяшанцы розных моваў і застаецца традыцыйна добрым таким якім быў за часы яцка крышталевича а гэта пачатак 19 стагоддзя або за часамі нашай нівы на пачатку два Праўда сёння гэткія традыцыйныя жартаўнікі маюць больш выразную нацыянальную ідэнтыфікацыю яны ўжо не проста віленскія гумарысты а гумарысты польскія жыдоўскія беларускія сёння самага знакамітага віленскага жартаўніка завуць вінцук гэта сцэнічны і радыё псеўдонам самадзейнага артыста і літаратара даменніка кузіневіча вінцук герой і стваральнік новых віленскіх показак гэткі моткі хабат нашага часу віленскі дзядзька які гаворыць папросту па тутэйшаму і смяецца найперш з сябе самога Wy zobaczcie, nasz Sztuk, na ilu językach może gadać. On taki jakiś nieczysto polski, nieczysto czysto białoruski, ukraiński, nieczysto jakikolwiek rosyjski, taka mieszanina. I za to on jest, prawda, życzliwy taki do wszystkich. Ja pamiętam kiedyś jeszcze, kiedy ja nie znał dobrze litewskiego, ja w tych litewskich rejonach, kiedy spotykał się, zaczął gadać tak, no nie pojmiesz jak, jak się mówi. Zaczął po prostemu, zaczął po wileńskiemu i dogadywał się z największym zakajannym, jak to mówi się, Litwinem. Dogadywał się normalnie, bo oni też znają маю ж тэш ці ў веку прамяшавшыся то ж у нас добра колупні то на віленшчыне то ж знайдзеш пра дзядука можа і турка які бу а з другі стороны я заўша паментам як яшчэ мовіла моя анька мові не ходзі кто ты есташ які народовосці ходзі які ты есташ чалавек та у нас на віленшчыне людзі за вшыскім не дрэнна ты жалі запросі до хаты у астатня квашаніна на стол поставіў астатні хлеб покрое і зато мне знайся ты наш віленскі гумар он добры он попросту едным словам добр. Заставайцеся жыва, здрова, усмехнента і памятаеце у когу гамбулька усмехнента, таму завжды ліжэй в жыце колдайбаця. Прыслухайцеся, вы чуеце, як гучыць ваш смех. Гэта не рогат, што заводяць кампанію. Гэта нязгідлівае хмыканне, падобнае да часовага забойства вашага далікатнага апанента. Ваш смех амаль нечутны, бо ў яго няма мэтаў. Ён не выкрывае, не знішчае і не высмейвае. Мы смяемся, бо маем у гэтым патрэбу. І гэтак пазбываемся сваіх дробных заганаў і кажам самоце бывае і з палёгкаю крочым далей смяяться з сябе можа не ўсякі народ у шматгадовых назіраннях спадарыні галіны войцік склаліся ўстойлівыя ўяўленні пра палякаў немцаў літоўцаў і веленчукоў без акрэсленай так бы мовіць нацыянальнасці сябе смяяться умеюць палякі таксама між іншым это не кожны можа напрыклад і нешлі вот немцы не умеюць немцы наогул пачуцця гумару не маюць што відаць па ўсіх ім гумарыстычных часопісах от будынкі віленскія так гэты палац тышкевіча гэта адзінае фактычна дзе ёсць атланты больш нідзе не маш так вось гэты палацык яго называлі палац пад балванамі пасля яшчэ было такі жа што у вільні ёсць значыць толькі два чалавекі которые не п'юць бо рукі ў іх занятыя хаця і тады не столькі пілі ясна як як цяпер. А я вам раскажу вось што. Значыць, мы сабраліся з дымачнай групай ехаць вот здымаць гэтых балваноў, садзім чакаем машыну. І прыходзіць такая мадама, яна мастацтвазнаўца. Што будзеце здымаць? Мы кажам, да вот хочам паспрабаваць перадачу пра віленскі гумар зрабіць. Хм. Віленскі гумар. Ну спрабуйце, спрабуйце. Ну што тычыцца літоўцаў, то я не ведаю, дзе гэта вы будзеце шукаць. Мы літоўцы не ўмеем жартаваць. Як бы вы гэта пракаментавалі? З тых даваенных часоў я нічога не могу сказаць, таму што ніколі не сустракалася, як раз ведаеце, з літоўцамі не прыходзілася сустракацца. І толькі ўжо ў 39, калі перадалі вільні сметанаўскай літве, але тады не да гумару было. Хаця прывязлі мусіць з усей літвы паліцыю, парадак, значит, как бы. Полиция была, но ну, это так был хумор, можно сказать, потому что полиция была так под два метра. Все после одетые синие такие мундиры с червоными кантами, золотыми гузиками, шапки такие нечто куланские. А коли парадная форма, то на этих шапках конский хвост был. Ну, оперета чистая. <laughs> мяне ёсць адное параўнанне не зусім што праўда карэктнае але яго прыгажосцю можна мне здаецца прабачыць гэтую некарэктнасць мне хочацца параўнаць вільню з ракою рака са сцюдзёнай і чыстай вадою ратуе ад спёкі лагодзіць зурок плынню кліча да сябе і з сабою задалягляд яе жывяць крыніцы яе забруджваюць сцёкі паводкі размываюць ейныя берагі Але галоўны апрад вызначэння ракі быць чыстай вадою. Рака валодае здольнасцю да самаачышчэння. Яна фільтруе сцёкі, пакідае бруд за чарговым сваім выгінам і далей цячэ сабе паважная, незалежная, чыстая. Між зададзенасці вільні ў ейных генах, шматмоўе, талерантнасць і здольнасць ейных насельнікаў не злосна жартаваць, смяяцца з саміх сябе. Вільня зазнає радикальныя змены ў нацыянальным складзе і паступова засвойваючы спецыфіку кожнага новага народу, абірае прыўздымае тыя якасці, што адпаведныя ёй самой. І вось ужо ковінскія літоўцы гавораць пра літоўцаў віленскіх як пра іншых, маючы на ўвазе набытую імі здольнасць лёгка пераходзіць з адной віленскай мовы на другую. І вось ужо ў вільні там і тут сустракаюцца шыльды, вядома па-літоўску, але з некалькімі значэннямі. Разуменне другога ці трэцяга значэння неадменна выклікае усмешку. І ці не галоўная мэта гаспадароў, скажам віленскай кавярні сяну шакес. Гэта ваша усмешка, ваш добры настрой. Дарэчы, сянус шакес перакладаецца як старыя вілы. Але ў гутарковай мове ўжываецца як выраз з крайняга здзіўлення ці задавальнення. У нас гэтаму слову шакес адпавядаюць выклічнікі ого нічога сабе ну ўсё а калі яшчэ больш дакладна дык гамбец альбо калі хочацца ў лёд абрэвіатура пвм расшыфроўваецца як падатак на дададзеную вартасць але гаспадары аднае са сталовак фастфуду прыдумалі іншую расшыфроўку пету вальгемомятас час палуднаваць. Халаднаватыя нежартаўлівыя літоўцы падбіраюць давілені ключ. Пакуль гэты ключ мова, якая надаецца для нязлоснага віленскага гумару. Ключ паварочваецца ў замку і вільня пазнае ў літоўцах не чужых. Тацяна Сапач кажа пра тое, што літоўцы падбіраюць ключы да вільні. Тым часам сама вільня нібы рака ачышчаецца і прыстасоўвае пад сябе ўсё, што ў яе патрапіла але сённяшні віленскі гумар цяжка назваць добрым. Сённяшні віленскі гумар, той, што нараджаецца ў нашым часе, мала нагадвае тыя трагікамічныя мініатуры Яцка Крышталевіча або Ядвігенаша. Верагодна таму, што дамінуе ў цяперашнім віленскім жыцці не чалавек, не вулічны культурны герой, а палітычная мэтазгоднасць і ментальныя асаблівасці дзяржаўныя нацыі. Вось літоўская тэлевізія паказвае перадачу пра гумар віленскага краю. Вакол старой сталіцы ў вёсках дагэтуль пераважае насельніцтва тутэйшае, а літоўцы карэнныя і прыезджыя жывуць крыху адасоблена. Нармальныя людзі плачуць і смяюцца як усе жартуюць. Запомнілася прыпеўка, якую выконвала адна такая літоўская вясковая сям'я дзе літоўцы дупы мылі там палякі ваду пілі па-першае у такім жарце няма анікаліва таго што мы сёння называлі смехам з саміх сябе па-другое пра такі гумар ніяк не скажаш што ён добры па-трэцяе памяняць месцамі герояў прыпеўкі настолькі ж проста наколькі цяжка ўявіць сабе каб яна ў такім змененым выглядзе патрапіла на дзяржаўную літоўскую тэлевізію тую самую, дзе пачынаючы з гэтага лета зніклі ўсе перадачы на мовах тутэйшага насельніцтва, апроч літоўскай. Згаданая акцыя толькі адзін прыклад, адна кропля ў хвалі сённяшняга літоўскага чынавенскага нацыяналізму напярэдадні ўступлення краіны ў еўразвяз і НАТО. Але гэта тэма іншыя перадачы. Што да віленскага гумару, дык абнадзейвае адно праявы ксенафобіі ніколі ў віленскай гісторыі не былі даўгавечнымі. Варта згадаць беларускую савецкую ўладу, якая ў 1939 абклеіла горад улёткамі пра тое, што прыйшла сюды навечна і стала эшалёнамі вывозіць усіх нязгодных у Сібір. Тая вечнасць не працягнула і двух месяцаў. Ці то Сталін аддаў вільню ў іншыя рукикі, ці сама вільня як рака ачысцілася ад чарговых прэтэндэнтаў на вечнае валоданне сабою. thank you